Te slăvesc, o Doamne al meu stăpân, al tău nume eu veșnic îl cânt, Îți aduc laudă neîncetat și preamărire, aleluia! Domnul nostru e vrednic de mărire, să răsune în cântec slava Lui. Toată făptura să laude pe Domnul și să proclame în veci de veci iubirea Lui.